wa mwanya mwari murindiranye igishika urashitse nimwegera amaradiyo yanyu kugira mukurikire amakuru avuga muri mu kirundi ngo nta muntu n'umwe arekuriwe kwaka ibikoresho umumenyesha makuru naho yoba ari umutekano ibyo bikaba byashikirijwe kuri wa gatanu n'icegera cy'urongo esense urwego rucungera imenyesha makuru ibinyamakuru aho yanamenyesheje ko kuva ubu abakora uwo mwuga wo kumenyesha makuru n'ababyifuza bagiye kuzokwandikwa mu gitabo cyabigenewe iminsi cumi n'ine mu gitabo cy'abagenewe kiri mu rwego rucungera ibimenyesha amakuru sense mu kiganiro cyahawe abamenyesha amakuru kuri wa gatanu icegera cy'urongo urwo rwego ahamagarira ibinyamakuru byose gutanga ivyegeranyo by'ibintu byakozwe buri mwaka imbere y'igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe ntwarante Gabrielle eh, bihumugani yanibukije kandi ko atamuntu numwe arekuriwe kwaka ibikoresho umenyesha makuru naho yoba baru ujejwe umutekano ufise ibikoresho uri kurakoresha mu bisanzwe hariho ibikunda gushika ukaza usanga bagomba kuguhana batisunze amategeko agenga umwuga ubwa mbere iyo habaye ikosa rijyanye no kumenyesha amakuru nta wundi arihana atari urwego rujejwe kugenzura ingene bimenyesha amakuru bikora ni ukuvuga ujeje umutekano ntashobora kukwaka igikoresho cyawe cyangwa ngo agire ente mu gihe atabanje kubaza urwego rujejwe kugenza umwimenyesha amakuru bikora iyo abikoze rero ntaba yisunze amategeko kuko ibindi bijyanye n'amakosa yandi amakosa mpanabyaha ni ukuvuga yuko ayo makosa ni urwego rutegerezwa gushyikiriza raporo abajejwe inzego z'ubutungane kugira ngo zikurikirane amategeko mpanabyaha yaba umushasha yaba ubusanzwe akora umwuga wo kumenyesha amakuru nta na hamwe mu mategeko y'urwego rw'igihugu rugezwe kugenzura ingene ibimenyesha amakuru bikorwa nta rutonde rwanyu urwego rufise ku bw'ivyo rero mwese muhamagariwe kuza kwiyandikisha guhera uno munsi urwego rurabibukije yuko urwo rutonde rw'ingene ibikorwa vyakozwe rutegerezwa kuza n'ingene uburyo mwaronse ingene mwabukoresheje nagira nibutse yuko atari ingingo ifashwe n’urwego rwego bunyene ni itegeko risanzwe rihari kuko ari itegeko rero kugeza uno munsi urwego rujejwe kugenza ingene bimenyesha amakuru bikora kugeza uno munsi ntirurigera rushikirizwa urutonde rw'ibikorwa ibimenyesha amakuru bikora ingene biba byakoze ayo majwi tuyakesha niyo nkuru nayo mugambwe w'abaganwa pempe abagendera banga usaba leta y'u Burundi kugira amatohoza ngo hamenyekane icyatumye umwami intare wa gatanu ariwe Charles Ndize yagandagurwa ivyo biri mu itangazo uyo mugambwe wasohoye kuri wa gatanu uyibuka imyaka 44 iheza agandaguwe ku bwa ambassadeur Guillaume Ruzovio arongoye uwo mugambwe ngo kumenya kahise byo tuma abarundi banywana neza ambasaderi Guillaume Ruzoviyo yaganiriye na Placide niyo mwongere twarisohoye kugira ngo bwa mbere twibutse abarundi yuko hari ikibazo gihambaye kitaratorerwa inyishu tugasaba rero leta yuko yofasha abarundi kugira ngo hamenyekane icatumwe yicwa hanyuma hamenyekane aho bamutaye kuko baramutaye niho bamuhambye n'iteka hanyuma icya gatatu dushobore kumenya ingene byagenze eh, n'ababigize hanyuma dushobore kumuhamba n'iteka rimukwiye kuri ayo matohoza nyene muri ko murasaba hariho n'abakuru abakuru b'ibihugu baba barishwe ariko n'ubundi amatohoza akaba atarashika hashitse murizera ko ibyo musaba bishobora kuyashikako yego cane kuko urabona noneho nk'ubu hamaze gushikaho mugwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi severa eh, eh, icyo nibaze ko ari igikorwa cyayo igikorwa gihambaye bazokora kugira ngo abo bantu bose barenganije utangure gukora abo bakuru b'ibihugu bacu bishwe bikimenyekane hanyuma abarundi batangure kunywana bazi ibyabashikiye bazi ingorane baciyemo bagaca bamenya ingene bazoshobora kuririnda izizokurikira amakuru yacu arabandanya mu gihe kuva ku igenekerezo rya kabiri rusama hitezwe ko ibiganiro bihuza abegwa n'ibibazo by'amahoro mu Burundi bizotangura mu gisagara cya Arusha muri Tanzania mu biro by'umuhuza bamenyesha ko batumiye abegwa n'ibibazo biri mu Burundi makocha Tembere umufasha w'umuhuza Benjamin Mukapa amenyesha ariko ko atabutumire bahaye inani zitatu inani zitatu z'imigambwe ubutumire ngo bucira mu migambwe yabo aho n'inyuma yaho bivugiwe ko mu runani senarede batatumiwe makocha tembere yakuwe kuri telefone na Bernard Bankukira Kwa ujumla naweza kusema tu ni wadau wote. Ico novuga nuko twatumiye abego nibazo vy'amahoro bose mu Burundi imigambwe amashira hamwe atabayegamiye mu bya politike leta mbere n'amashengero kwiraba imigambwe imigambwe yose yemewe n'amategeko twarayihaye ubutumire nayo kuvyerekeye inani z'imigambwe mu gihe ari inani z'imigambwe yemewe mu Burundi ubutumire bwabo buca muri iyo migambwe yabo nyene twebwe ku ruhande rwacu nta butumire twahaye urunani nka senarede mwaliko kwa kikundi cha mu gihe mu mugambo snddfdd uri ku butegetsi bavuga ko muhuza batatu batateguwe imbere y'uko ibiganiro bitangura batabajijwe makoca atembera avuga ko atamyidogo ya leta y'u Burundi irabashikira ariko ko mu gihe bo bashikira ico kibazo kizotorerwa umuti aha yatueleza sisi twebwe ntibaradushikiriza iyo myidogo yabo ariko niyadushikira tuzoyitorera umuti gusa twebwe nk'ibiro by'umuhuza twarabashyiriye urutumire kandi twiteze ko bazokwitaba ibiganiro mbere begwa n'ikibazo c'uburundi ariko mu gihe bo bafise ingorane kanaka dufise imigenderanire myiza bazodushikira hanyuma umuhuza azoyitorera umuti nibo baraye baguye mu gitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho batatu barakomereka muri quartier gitaramo kaya musaga ababateye bakaba babasanze aho bateramiye baca babasukamwo amasasu babiri muri abo batatu bakomeretse bikavugwa ko bo babapfuye bahavuye bapfa mu nyuma iyo nkuru niyo tubaza joseph sabiye abandi abagabo babiri harimo umusirikare afise igarade ya Premier Sergeant Major abakenyezi babiri n'umwana w'imyaka itatu nibo baciye ubwo nyene bitaba imana muri ico gitero nayo y’abantu batatu barakomeretse Alex Nimpirangeza arongoye quartier gitaramuka avuga ko igitigiri c'abitavye imana coba ciyongereye ico gihe haciye hapfira ubwo nyene batanu nyuma hacakomereka batatu baca bajana mu kwa muganga ubwo amakuru twumva ko babiri baba bamaze kwitaba imana hamwe yabo baba bamaze gupfa baca babinduwe umwe mu bacitse ku icumu avuga ko bumvise amasasu yaduka mu kubugwanya ni muri ni ugukoresha iyo nyabune abajejwe umutekano tukabaha amakuru hakiri kare ab'intwaro bakoranye n'abanyagihugu bakoranye n'ubutungane nyine cyane cyane inyamiramabi ikindi dutekanye ni uko aho hantu aho hantu twohaca amabarabara turashaka kandi yuko twahashyira amatara akahakwira tukasaba abo ah, dufasha muri icyo gisata bakaduha umuyaga nkuba ukwiye aho hantu gutyo ibinyegero bigashira nk'ahandi nk'uko tubibona muri gaseke wewe hirya ikambera ahantu hari ibikwiye usanga ah, bitaborohera abagizi ba nabi kwinyegeza abajeje intwaro muri quartier gitaramuka bavuga ko iyo quartier yari isanzwe irimo amahoro ngo kuko kuva ingorane Burundi burimwo zitanguye mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze ngo abantu bane gusa nibo bari bamaze gupfa muri iyo quartier Rakoze Joseph sabiye abandi hari abanywanyi b'umugambwe Sahwanya Fred Bunyakuri bagiriza umukuru w'uwo mugambwe Dr Jean Minani kwafata afata ingingo ze g'umugambwe atawagishije inama mu kiganiro kubamenyesha makuru David Niyincungu niyo ncungu umwe muri bo akaba yamenyesheje ko yohani minani yagiye mu bya senahe data wabajije hamwe n'izindi ngingo yafashe mu bihe biheze aho rero ngo hawe iminsi cumi n'ine gusa yo kwisigura atari uko ngo hazoba ikoraniro ridasanzwe ryo gufata ingingo yo kumusubiriza hagati mu mugambwe iwacu kuva mwaka uheze aho burundi bwari bwiteguriye amatora y'ibihumbi na cumi na gatanu umukuru w'umugambi wacu umushingamateka yohani minani yagiye arafata umugambwe nk'akagwi kiwe kandi tuzi ko umugambwe ari uw'abanywanyi muri icyo gihe rero amaze kuza arafata ingingo wenyine tutabyumvikanye mu mugambwe duca tubona yuko yafashe intumbero itariyo intumbero yo guhemukira umugambwe nicyo gituma rero ibyo twarabibonye mu ngingo yagiye arafata kuva dutanguye eh, kwitegura amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu twebwe abanywanyi inziragomukanya kuri kwiraga ijyandadaye twagiye tugwa mu gahundwe twumvise umukuru w'umugambo afata ingingo ku maradiyo yo hanze yuko umugambo usanga forode w'unyakuri utazoja mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ntidushobora kwemera yuko umuntu umwe ashobora gutuma umugambwe ugenda akagirire si gusa rero muganga yohani minani arongoye muganga usanga furude w'unyakuri tumwagiriza turamwagiriza yuko yafashe inzira ya mbere mu bakagwi kari kagombye guhirika ubutegetsi itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka uheze urumva rero tumaze kubona uko kandi ndadamirikiro yaturaze yuko ubutegetsi bwose tuzobufata cyangwa tuzoshikira ubutegetsi biciye mu matora mwarumvise ibyabereye mu kirundo aho muri hoteli yiwe mu kirundo hatowe ibigwanisho ubwa mbere ho yahurura muri rwego senarede gira iteka mwarabyumvise twababwiye yuko yahemukiye umugambi wa sanyafurode w'inyakurira bw'igendadaye twagira tumusabe yuko umugambi wa sanyafurode w'inyakurira bw'igendadaye tumuhaye iminsi cumi n'ine kugira ngo ashobore kuba yireguye kuri ibi birego byose kuba yireguye mu kiringo kitarenga minsi cumi n'ine twagira dusabe umuhuza mukapa perezida mukapa yuko atumutumira mu biganiro bizoba ku ndwi iza kuri ibyo byagiriji ntituraronka muganga jean minani ngo agire icyo abivuze ko ariko tubandanya tumurondera mu makuru wajyanye n'indero naho ibiro bikuru bijejwe ibyigwa mu mashuri mato mato n'ayisumbuye birahumuriza abanyeshuri n'ababyeyi ko amasertifika azotangwa bahejeje ishuri shingiro nshingiro ari impapuro z'agaciro Chantal bajinyura jejwe ico gisata akavuga ko diplome zahora zitangwa ata kamaro kanini zari zifise kuko ziterekana neza ico umunyeshure aba yarakurikiranye ubu izo diplome ngo zikazohabwa abazoba bakurikiranye ibisata vy'ubuhinga diplome bazoyironka nibabandanya kaminuza bakaronka amwuga bagiye gukora abahejeje ya section tuzi ku izina rya normale ubu mu vyigwa bishasha izo kwitwa section pédagogique bobo bazoronka diplome kuko abo barafise umwuga bazosohoka n'abigisha abize amashuri y'ubuhinga les école nabo nyene bazoronka diplome kubera ko nabo nyene barafise umwuga batahanye bahejeje ishure none n'ubu mbega inyuma ya fondamentale hazokorwa ikibazo ca leta mbere yuko abanyeshuri baje muri kaminuza ikibazo kizokorwa kuko muri kaminuza ntibokwakira batakoresheje ikibazo iyo seritifika ni ukuvuga rero ko ahubwo izotangwa inyuma y'ikibazo cya leta ego ni seritifika ibaho uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza mbega none iyo seritifika izoba ifise agaciro akahe hano mu gihugu iwacu kumbure n'abazaba bashaka kujya kubandanya amashuri ya kaminuza hanze cyangwa mu bihugu duhana imbibi iyo seritifika iba ije yemeza ubumenyi yarose ni ukuvuga iyo agiye ahandi akayerekana baraba nabo aho yaragejeje kugira bamenye aho bahera kugira babandanye bamwigisha umwe mu bushikiranganji mwemeza abanyagihugu yuko muri icyo gihe iyo seritifika izotangwa atamakenga yo batera sinovuga ngo yofatwa nk'iyo diplome, ijya diplome twahora dutanga niyo bayitwaye ntacyo yahora ibafasha kuko iyo bagiye kwiga mu yandi ma university mu bindi bihugu abajejwe inyigisho mu ivyo bihugu bahora babaza iwacu ati mbega iyi diplome tubona uyu munyeshuri afise murayizi itanga iki ni yiki mugabo seritifika ko izo bayemeza ko yarose ubwo bumenyi berekana ibyigwa yize amasaha yize ahagejeje bagaca baheraho nyene. iyo seritifika niyo twavuga ifise agaciro gusumba izo diplome muvuze bahora batanga ko ifise agaciro cyangwa agafise sinzi ngene nobyishura ariko urumva yoyo yerekana ibyo nyine ufise ubundi diplome bayiguhaye byasigurwa ko wahejeje ahantu ufise umwuga akantu ugiye gukora Isa. tubandaniriza n'amakuru yacu mu ntara ya bubanza aho iritiro ry'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse ya magendu rigeze ku mafaranga ibihumbi bitatu ku masitasiyo atatu arangwa muri iyo ntara nta n'imwe imaze igihe ironka igitoro kuva ku munsi wa gatatu icyo bikoze abagendesha abapikipiki n'abadandaza icyo gitoro bamaze kuduza uko umwe wese abyumva n'inkuru ya sipesikarita kabanyana ku matasiyo yose arangwa mu ntara y'ububanza uko ari atatu nta n'imagi igitoro cya esanse riharangwa bene ayo masitasiyo bakavuga ko igitoro cyabuze kuva ku munsi wa gatatu w'ino kandi ko atari n'icyizere bafise cyo kukironka ubu vuba abagendesha amapikipiki nabo bahaboneye akanya ko kwikika mu kiza mu kuduza ibiciro uko bashatse nk'urugendo rwahora ku mafaranga igihumbi n'amajana atanu ubu n'ibihumbi bibiri n'amajana atanu ahahora hagendwa ku bihumbi bibiri ubu n'ibihumbi bitatu nk'uko uno musore agendesha ipiki ipikipiki twasanze ku gituro cy'ibubanza kuri uyu wa kane abivuga cyaraduze ejo izo bari ibihumbi bitatu bitatu n'atanu kubera imoto nyinshi twabitse mu nzu atagitoro abantu ntibiyungurutse kubera natwe aho twagira bibiri cyashaka tuhagire bitatu abakiriya nabo ntibayaduha bashobora kugenda n'amaguru abadandaza igitoro cya esanse mu buryo bwa magendu ibiciro biratandukanye cyane ibubanza iritiro rya esanse ni ibihumbi bibiri n'amajana atanu igihanga ibihumbi bitatu ku musenyi muri komine manda iritiro rya esanse rigugwa hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bitatu n'amajana atanu mu gihe iritiro rya esanse ku giciro cyashinzwe na leta ritarenza amafaranga ibihumbi bibiri abagendesha amapikipiki bakavuga ko uko abadandaza igitoro cya magendu bazoza baraduza ibiciro ariko nabo bazoduza ibiciro byabo bunguruza twese karitasi kabanyana rubanza radiyo isanganiro urakoze kabanyana mushikiranganje w'iterambere ry'amakomine na wasaba ko abanyagihugu boja hamwe mu burere baherereyemwo bakagira amakoperative kugira ngo bashike ku iterambere umushikiranganje anamenyesha ko amategeko mashasha agenga amakoperative mu gihugu yamaze gutegurwa ubu ngo ariko yigwa mu nama nshinga amateka n'inkuru ya Bless Pascal Kararumiye umuyobozi mukuru ajeje iby'amakoperative mu gihugu yemeza ko mu gihugu cy'u Burundi basanze hari amashyirahamwe menshi cyane y'abanyagihugu yemeza ko ari iterambere ngo ariko iryo terambere ntiriheza ngo riboneke mu miryango umushikiranganji w'iterambere ry'amakomine kagayo Jeanne d'Arc nawe ati kuva mu mpera z'umwaka uheze twaragize amatohoza muri icyo gisata dusanga ko ukutamenya ibijyanye n'amakoperative mu banyagihugu b'i Burundi arico cabaye intambamye nyamukuru zatumye ataterambere riboneka mu mu miryango agaharorero gaheza gatangwa nako urongoye ishyirahamwe Action Aid mu ntara ya Karusi umupfasoni barihuta Monique ahamenyesha ko iryo shyirahamwe Action Aid rimaze imyaka cumi n'ine ririko rirafasha amashirahamwe arenga ijana na mirongo itatu mu bijyanye no kwiteza imbere mu ntara ya Karusi ngo ariko iryo terambere ntiriboneka abo bombi bati nicyo cyatumye bahaguruka ngo bafashe amashirahamwe y'abanyagihugu ahinduka amakoperative ivyo bakaba babishikirije abarongoye amashirahamwe n'inani akorera mu ntara ya Karusi bari kumwe n'abastantere bose hamwe na buramatari w'iyo ntara mu ruganda rw'imisi itatu rwaheze kuri uyu wa kane bakaba bigishwa ibijanye no gushinga canke gutunganya hamwe n'amategeko mashasha y'amakoperative umushikiranganje akamenyesha ko uwo mugambi wa leta utanguye ugiye gutangura mu ntara zitatu za Karusi Rutana na ruyigi ngo munyumuhezi uwo mugambi ukwiragizwe mu gihugu cyose ikarusi kararume brez pascal ku bwa radio isanganiro Urakoze kararumiye amakuru yacu tuyarangirize mu ntara ya Ngoza aho umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara ahamagarira abarimyi gutera mu myongo ibitegwa bitarenza amezi atatu inyuma y'isarurwa ry'umuceri gimirije mu ntara utazobikora ngo umwaba wiwuzoca uhabwa ushoboye kurima ivyo ngo bikagirwa mu ntumbero yo kugwanya inzara imaze iminsi ivugwa muri iyo ntara ya Ngozi n'inkuru ya Apollinaire Muzagara uwo muyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya ngozi avuga ko bari kumwe n'abajeje intwaro bapfunitse ko inyuma y'isarura ry'umuceri ryimirije abarimyi bose bo mu myonga y'intara ya ngozi bategerezwa guteragira ibitegwa. bitarenza amezi atatu bwiravye aha kavuga nk'amashu n'izindi mboga hamwe mbere n'ibiharage akagabisha ko utazokurikiza iyo ngingo yafashwe umwara wiwe uzoca uhabwa uwundi ashoboye kuwurima ngivyo ngo bigizwe mu ntumbero yo kugwanya inzara mu ntara ya ngozi intara iri mu za mbere zifise ibitigiri biri hejuru by'abantu bafungura nabi uwo muyobozi n'ubworozi mu ntara ya ngozi razansaguye avuga ko ibyo bigiye mu ngiro amahegitari yava ibihumbi cumi na bine y'imyonga iri mu iyo ntara ya ngozi yose akarimwa muci inzara yogabanuka bimwe biboneka muri iyo ntara ya ngozi mwamenya ko igice kinini cy'imyonga muri iyo ntara cyatunganyijwe ku buryo bwa kijyambere n'umugambi prodefi gutyo umwimbu w'umuceri uca wiyongera inshuro zibiri ugereranije n'uwo bahora baronka ingozi ponari muzagara kadiyo isanganiro Rakaze ya Muzagara ni kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru yacu yo kuri uno muta agarika imbere yuko dusezerana ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize ngo nta muntu n'umwe arekuriwe kwaka ibikoresho mumenyesha amakuru naho yoba ari uwujejwe umutekano ibyo bikaba byashikirijwe kuri uwa gatanu n'icegera cy'urongo esense urwego rucungera ibinyamakuru aho yanamenyesheje ko kuva ubu abakora umwuga wo kumenyesha amakuru n'ababyifuza bagiye kuzokwandikwa mu gitabo cyabigenewe